aste arteoz baten ezagutza. Nora Sandigo haipatuko dug egunkuan. Estatu batuetako herritar hau, mila haur beno haboen tutorea da be zentako eta nulaz. Trumpek migrazio politika gogortu dinetik, hainbat imigratua txilotuk eta kampuatuk edo tabiak dia haurak aldiz ezpeiti han aizak eh, hain aizak anpoatzen ahal, haiteta magabe hutzik dia usutan eta hoik dutu tuteregotzan hartzen. Homestad herrian gia, Miami kantin, den herri batetan, Florida hego Nicaragua gerlan zelaik emigratu zian eta Amerikar herritara bilakatu zen, eta eguneko egunin bedenboa eta besoja ezartan du emigratu familien laguntzeko. Hain bikote, pape bizi bizidia estatu batuetan eta haurak balin badutie aldiz, Amerikar Amerikar herritartasuna ukeiten die. Horrek eran nahi du haurak ezin dila kanpoatu bena aidetamak bai. Huna, be senharra kanpoatuik izan den hemigratu baten lekukotarsuna. J'ai peur quand je vais déposer les enfants à l'école. J'ai peur de conduire parce que je n'ai ni permis ni papier. Je ne peux pas aller travailler. Je ne sors presque plus. J'ai l'impression qu'ils vont venir me chercher à tout moment. J'ai très peur que l'on m'arrête. Et alors, hotxahunen tipi azteko nora akordin proposatu du Behi hauren tutore legalaen izatia. Hamar urtez nora mila, haur, eh, mila bat hauren tutore legala bilakatu da ordian. Berize ber amaen faire Qu'est-ce que vont devenir mes enfants si je suis expulsée au Guatemala Je pense qu'il faut les laisser avec Nora. Eta igan urtien egun taberuita hamar mila emigratu beno habo okanpoatuk izan dira. Eta norak egin ahalak egin ditu halbezain beste emigratu chemean, txal dolaguntzeko, mila berehun izen badutu be familia libretan. Zentako egiten dian hau, Ebebe aitetam eta zbehesik izan behitzen, e bainora Nikaraguatik ihes egin zilaik, eta turtoretzan dien haurren hausenak burasuetaik bat gutienez kanpoatuik die, eta bia kanpoatuik izan dien kasietan haurak adoptatzen ditu eta etxa ekarten. E, C'est si douloureux parfois. J'ai du mal à comprendre pourquoi certaines personnes sont si cruelles. Ils ne s'occupent pas de ces enfants. C'est pour ça que c'est à nous, à notre communauté, de nous charger de ce travail. Eta hebentik ikusik, gaza, gaiza bakar bat baizik ez diogu, erraiten ahal, bi bazu eta hola jarraik Aste harteoz, personaje baten ezagutzen.